أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hvala Allahu, evo ulazimo u drugu polovinu našeg kursa sa predavanjem iz rekajka profesora Srvedna Haskića. Mi se izvinjavamo zbog ovog kašnjenja. Buru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والذين تبعوهم بإحسان الله يوم الدين رضوان الله عليهم وعلينا أجمعين Nakon zahvale Allahu uzvišenom stvoritelju, i nakon salavata i salama na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame i nakon salavata i salama na poslaniku u častnu porodicu njegove ashabi i one koji slijede čineći dobro do sudnjeg dana. Ja vas i danas salam i assalamu alaikum. I tražim halala, jeli za ovo e, kašnjenje. Čovjek isplanira, ali Allah odredi, jeli da se nekada određene prepreke ispriječe na putu, da čovjek stigne na vrijeme a naravno da nije, da nije namjerno. E, naime, prošli put kada smo govorili e, na ovu temu, temu Rakajka, mi smo govorili jeli, da ćemo se e, kroz ova druženja sa mnom u ovom predmetu, a poznato je da je ostala dvojica predavača ili govori nešto na ovu temu, da ćemo govoriti nešto o ispitima na koja bivaju stavljanja naša srca ili kroz koja prolazi naša srca pa smo prošli put jeli spomenuli jedan određeni e, uvod u tu oblast spomenuli smo jeli zašto je bitno govoriti o samom srcu e, i inače njegov uticaj na čovjekov e, vjernikov život pa smo govorili otprilike šta znači taj ispit spomenuoš jeli primjere u Bekra radijallahu anhu i Omera radijallahu anhu međme'in I spomenuli smo da, da taj ispit jeli, na koji čovjekovo srce biva stavljan e, ne dešava se uvijek samo u jednoj e, i uskoj oblasti, oblasti ibadeta, obožavanja Allahu subhanahu, Allahu subhanahu wa ta'ala, mada je jeli, tu možda i najizraženiji kada se radi o ibadetu, da čovjekovo vjernikovo srce biva zaista stavljano na iskušenje i po pitanju njegovog namaza i po pitanju jeli, e, ostalih islamskih temelja, a i ostalih jeli, ibadeta koji se spominju. Pa smo spomenuli da između ostalog srce čovjekovo biva stavljeno na ispit i u određenim stanjima razgovora i dijaloga koji se vode među ljudima, zatim u čovjekovo srce biva stavljano na ispit i kada se radi o znanju ili e, ilumu, isticanju samoga znanja, na samom početku, jeli kada se radi o jednom šarijetskom ili e, vjerskom znanju, izučavanju Kur'ana i sunneta, tu čovjek često zna biti stavljen na određena iskušenja, zato što šeitan uveliko djeluje je li na čovjekovo srce, pokušavajući ga u toj oblasti zavesti i odvesti od pravoga puta. I mi znamo da je poslanik Alihi Salatu Wasalam po pitanju samog sticanja znanja je li spomenuo mnoge hadise koji ukazivaju na opasnost jeli ako čovjek stiče to znanje e, zarad nekih ovosvjetskih ciljeva i jeli da bi ostvario te svoje želje na ovome svijetu bilo da se radi o tome da on stiče to šerijetsko znanje šerijetske škole e, islamske fakultete da bi poslije jeli dobio adekvatan posao zaposlenje i tako dalje Pa poslanik alejhi salatu vesselam čak u jednom hadisu kaže da onaj koji izučava jeli ove nauke da bi e, se e, svađao i prepirao sa neznalicama i da bi se hvalisao na sjelima, jeli da neće naći ni dženeckog mirisa, a zaista se dženecki miris na daleku čuje ili osjeti. Također, oblast je također dolazi do izlaz, izraza, izražaja taj ispit na koji e, čovjekovo srce biva stavljan jeste i oblast položaja. Kada čovjek dolazi na određeno mjesto, na određenu funkciju, tada je li više nego ostali njegovo srce biva ispitivano. Da li će E, i dalje ostati je li čvrsto u principima koje je zacrtao poslanik alihi salatu wasalam prije svega od imana i vjere e, pravednosti, pravičnosti, iskrenosti, e, objektivnosti i tako dalje, ili će on tada je jeli, pokleknuti i zaboraviti na mnoge stvari koje je jeli, upražnjavao i činio dok je bio, uh, hajdemo reći, običan čovjek kao i svi ostali prije nego jeli, je došao na taj, uh, taj položaj i tako dalje. Znači sve su to situacije gdje čovjekovo srce biva stavljeno na iskušenje. Nekada uh, mi jeli, možemo sebi predstaviti da je uh, E, iskušenje ili ispit, pa hajdemo reći patnja fizička na koju čovjek e, nailazi, u kojoj se on nalazi, je li mnogo veća od onog iskušenja i patnje kroz koje nekada prolazi njegovo srce. A naravno, ne smije tako biti. Jer koliko je ljudi koji su prošli kroz te patnje, bilo da se radi o neimaštini, bilo da se radi o određenim mučenjima, torturama, i poslije su opet izišli kao vijenici, možda čak i čvrsti, čvršći, ali je česta situacija da čovjek biva stavljan na ta iskušenja po pitanju njegovog srca, na patnje njegove duše i tako dalje, i da on onda padne i poklekne, jeli ne izdrži, ne izdrži tako jedno iskušenje. Zbog toga kažemo, da je bitno govoriti o Međutim, e, prije nego nastavimo govoriti o ovoj temi, e, bitno je spomenuti e, određene napomene kada se radi o ovom. Prije svega, čovjek se mora čuvati od jedne opake bolesti, jeli, koja je uveliko zahvatila mnoge muslimane i danas ljude koji se interesuju za islam, a to jest da nakon određenih saznanja kako Allah subhanahu wa ta'ala govori o srcu i kako poslanik alaihi salatu wa salam govori o srcu, uzeli su sebi za pravo da oni jeli klasificiraju ljude po tom jeli pitanju. Pa ova je iskren, a ovaj nije iskren. Ova je licemir, ovaj nije licemir. Ova je pravi mu'min i dobar vjernik, a ovaj opet nije, on je slabiji u vjeri, on jeli popušta u vjeri, tako dalje ne izvršava određene propise znači uzeli su sebi za pravo je li da klasificiraju ljude što je svakako je li je li e, velika opasnost sljedeća opasnost po pitanju srca jeste da čovjek uh, se zabavi hajdemo tako reći i e, istraživanjem tuđih srca njihovih stanja zašto je postupio ovako zašto nije ovako pa možda je u njegovom srcu ovo možda nije ono a u isto vrijeme jeli zaboravlja zaboravlja svoje svoje srce Znači, nemamo pravo određivati šta je u čijem srcu. Jer to je samo Allah subhanahu wa ta'ala. On je gospodar srca i on ima isključivu ingerenciju, hajdemo reći, je li da osuđuje nekoga ili sudi nekome po onome što je u njegovom srcu. A mi to nemamo pravo. Mi znamo hadis kada je Usama ibn Zaid radijallahu anhu u jednoj od bitaka nakon što je zamahnuo on još jedan ensarija su zamahnuli da ubiju jednog nevjernika i ovaj izgovorio la ilaha illallah muhammedu rasulullah. Znači rekao je tu riječ. I onda je ovaj e, ensarija ustuknuo dok Usama je spustio svoj sabr. Znači udario. I kada su došli Allahov poslaniku alejhi salatu wasalam i obavijestili ga o tome šta se desilo i šta se zbilo, on poziva Usama i kaže pa zar si ga udario na on što je rekao la ilaha illallah muhammedu rasulullah. Pa kaže Osama Allahu poslaniče, situacija je takva bila da je jasno ukazivala da on to nije rekao iskreno iz svog srca, nego jednostavno da bi se zaštitio i sačuvao od nas. Kaže, zar si ga ubio nakon što je rekao la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ne osvrćući se uopšte u objašnjenje koje je spomenuo Osama ibn Zaid. A opet, u isto vrijeme ističući ono što je bitno, a to je ta riječ koju je on kazao. Riječ koja je teži i teža je od svega ostalog na mizanu, kao što je poslanik Alihi Salatu Wasalam jeli, pojasnio u svojim hadisma. U drugoj predaji se kaže, a zar si ti rascijepio njegovo srce, pa vidio da li on to rekao iskreno ili je to rekao jeli, da bi se zaštitio. Što znači da ono što je u čovjekovom srcu, bez obzira kako situacija izgledala, bez obzira što se to nama činilo, jeli, da zaista on to nije iskreno kazao i to dijelo koje on čini da nije iskreno, Znači, mi nemamo pravo da donosimo sud o tome. A nažalost, danas mnogo, mnogo se o tome može čuti. Danas dvojica kada se sastanu nemaju druge teme, jeli nego da razgovaraju zašto i kakav je postupak onog drugog. Da li je on iskren, jeli, da li je zatim, uh, e, zatim zaista želio Allahovo zadovoljstvo ili je to jednostavno on učinio tek tako. I obično se na kraju završi da on nije bio iskren u tom svom dijelu, priča završi fino, njih obojica ili to sjelo zadovoljno, srca namjesta u stvari šeitan, je li postigao cilj koji je on sebi e, zacrtao. Dalje, e, sljedeća stvar koja je bitna kada se govori e, zbog čega srce pada na tom ispitu kada biva stavljeno ili kada se nađe u takvoj situaciji. Više je razloga ili uzroka tome. Prvi svakako je džehl ili neznanje. Inače, džehl, neznanje, nepoznavanje Kur'ana i sunnete, nepoznavanje Allahove vjere je jedan od najvećih problema danas, a i uvijek je bio jeli, u islamskom ummetu. Kada ljudi e, određeno stvar, da ne govorimo općenito islamu, ne poznaju detaljno, ne poznaju sve kuranske ajete i sve hadise koji tretiraju određenu tematiku, određeno pitanje, nego se zaustave i na jednom ajetu ili na jednom hadisu i na osnovu toga, jeli, oni donose svoj sud e, i propis po pitanju određene stvari. Nedavno je, nedavno sam spominjao jedan uh, odličan primjer uh, e, alaikum wasalam alaikum kako kada uh, čovjek ili kada grupa ljudi uzmu određeni kuranski ajet, a ostali kuranski ajete po tom pitanju zapostavi, dolazi u velike probleme i stvaraju probleme ne samo sebi, nego cjelokupnom islamskom ometu. Ebu Bekr, radijallahu anhu, kada je preuzeo hilafet i postao halifa nakon smrti Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, poznato je da je jedna skupina arapskih plemena koja su tek pri, e, prihvatila islam i primila islam u tim e, zadnjim godinama poslanikovog sallallahu alejhi ve selleme života odbila davati zekat. I oni su poslali svoje izaslanike u Medinu kod halife, jeli da jednostavno ih oslobodite obaveze, I naravno oni su došli sa argumentom. Znači nije to bilo tek tako ne želimo da dajemo i gotovo, nego su oni uzeli jedan kuranski ajet i kaže hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tusalli alayhim fa inna salataka sakanu lahum. Kaže uzmi od njihovih imetaka sadak odnosno zekat kojim ćeš ih očistiti. I kaže čini dovu za njih, donosi salavat na njih jer tvoj salavat, tvoja dova njima je smiraj. I kažu oni, ovo kome je naređeno da uzima zekat od nas i čija dova je za nas, smira Allahu poslanik. Posle njega nema niko da je njegova dova smira za nas. Što znači da ta obaveza zekata ili spada sa nas. I da više niko nema pravo uzimati zekat od nas zato što njegova dova nije jeli, smira je za nas. Pogledajte argumenta. I čovjek kada bi to pogledao, ostavljajući sve druge kuranske ajete i hadise koji govore o zekatu, jeli, on bi rekao, pa dobro, to je stvarno Je li tako? Ne morate davati zekat. I čak neki od ashaba nisu jeli se naklonili tim, tom njihovom argumentu, nego su rekli, pa dobro je Bubekre, neka sada ne moraju davati zekat ako im je teško, neka oni klanjaju, a rekli su, mi ćemo nastaviti klanjati, osta, o, izvršavati ostalo, ali zekat nećemo, ispomenuli ajet, kaže neka oni klanjaju, izvršavaju ostale obaveze, a kada ima je li postane jači kod njih, oni će početi davati zekat. Međutim, Abu Bekr radijallahu anhu, jeli nije popustio, popustio na tom ispitu. I nije pao na tom ispitu. To je bio ispit i za muslimane, ostale, ali i za, za same te. Kako su uzeli jedan argument, zapostavljajući ostale kuranske ajete, gdje ih imamo desetine, gdje se spominje odmah namaz i zekijat. Prva sura, jel, u stvari druga sura, eli, uh, e, sura El Bekara, El Islam, uh, Mim, Dalike, El Kitabu, La Rebe, Fihu, Delil, Mutekine, Ledin, Uqimune, Salate, Tune, uh, Eh, mimo ma rezaknahum mim fiqun. Znači koji obavljaju namaz od onog što smo im mi dali udjelili, odnosno daju zekat kako kažu mu fesiri. Pa gdje kaže poslanik alejhi salatu vesselam da se islam gradi na pet temelja: šehadet, namaz, zekat. Da ona je li ko kaže la ilaha illallah bude obavljao namaz i davao zekat da se sačuvao, je li sačuvao svoj život i tako dalje. Pa gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže fa intabu wa qamu salate wa atu zakate fa hallu sabilahum. Ako se oni pokaju, budu namaz obavljali, zekat davali, pa i ih ostavite na miru. Znači zekat se svugdje spominjali su oni to zaboravili. Zašto džehad? I danas mi kada jeli, čujemo kako muslimani razgovaraju o određenim pitanjima, pa spomene to pitanje i spomene ti argument, ajet, hadis, pa ti misliš što je stvarno, tako drugačije ne može biti. Međutim, kada pogledamo sa druge strane, onda vidimo jeli, da ima i nešto drugo. I takvi su bili islamski učenjaci. Čak se kaže za Ebu Hanifu, rahmetullahi alihi, kaže, on bi imao svoj stav. I kad bi došao neko da ga upita o njegovom stavu, stavu znajući da je on, on bi, kaže, iznio takve argumente da bi ovaj pomislio da je drugi stav u stvari ispravan i u redu. I kada prihvati taj stav, onda on pođe iznositi argumente i dokaze njegovog stava i onda se ponovo vrati na taj stav. Čuva znači, nije poznao, ali Znači, poznavao ne samo argumente i dokaze svog stava, nego i argumente koji ukazuju na suprotni stav, ali zbog čega se ne mogu, jeli oni uzeti u obzir i zbog čega oni se ne mogu razmatrati. Zato kažem, džehl i neznanje je velika e, e boljka i srce često puta pada na ispitu zbog tog neznanja. Sljedeći razlog ili, e, ili uzrok e, je fitna ili iskušenje i smutnja. Inače to je je li teško teško e, stanje. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u jednom e, hadisu tu je do fitne alel mu'mini uden uda kal hasiri kaže fitne i iskušenja se neprestano jeli nizaju vjerniku i neprestano dolazi kao što dolazi ono drvo za drvetom u ogradi znači jedno za drugim i kaže ono srce koje uzme i upije to iskušenje, odnosno padne na tom ispitu, na tom iskušenju, na njegovom srcu ostane jedna crna tačka. Pa padne na drugom, trećem, četvrtom, dok srce ne postane potpuno crno, da mu više ništa ne može pomoći. A drugo srce opet, kada dođe ta pitna iskušenje, položi taj ispit i odbije, jeli, o, o, određeni grijeh ili iskušenja koje pada, kaže, onda dolazi bijela tačka. Pa druga, treća, četvrta, dok ne postane, je li potpuno bijelo, da mu onda opet njemu ništa ne može nauditi od sitnih iskušenja i tako dalje. Što znači, ono što je bitno, je li e, primijetiti ovome hadisu, e, nekoliko stvari. Prvo, ta iskušenja koja dolaze, nikada ne dolaze od jednom sva ili u jednoj situaciji da čovjeka zadesi iskušenje više nema ništa. Nego uvijek ona polako dolazi. Znači ispiti se stalno redaju nizaju. Ta iskušenja i fitne dolaze. Sljedeća stvar jeste kako vijenik treba jeli, da se postavi u takvoj situaciji. Nekada će pomisliti pa zaista ovo iskušenje veliko, možda bi trebao malo popustiti kao što su muslimani rekli, pa dobro ne moraju davati zekat, poslije će davati, međutim Ebu Bekr radijallahu anhu koji inače po svojoj prirodi bio poznat kao blag, vidio je da tu nema popuštanja. Znači tako a fitna, tako iskušenje, znači ne može se popustiti, zašto? Zato što će poslije doći još teže. Znači doći će jedna crna tačka, ali neće se završiti na nju, doći sljedeća i tako dalje. Znači fitne iskušenja su sljedeći razlozi. Dalje, e, razlog e, padanja na ispitu ili na tom iskušenju jeste e, šubhe ili sumnjive stvari. Na što se misli kada se kaže sumnjiva stvar? Postoje u Kur'anu ajeti koji se nazivaju mutešabih ili manje jasni ajeti. I te manje jasne ajete jeli, poznaje samo Allah subhanahu wa ta'ala ili po komentaru drugih uh, učenjaka koji komentarišu taj kuranski ajet poznaju samo učeni i učenjaci. I to je, jeli bliže da učenjaci poznaju te manje jasne. Ali dok obični muslimani, oni koji poznaju temelje vjere, ne poznaju te kuranski ajet. I nekada će neko doći i postaviti čovjeku određeno pitanje i on će zaista, jeli se zbuniti. Znači, ta šuma će kod njega proizvesti taj ispit, odnosno bit će stavljen na ispit i on će pasti na njegu. Primjera radi, ali islamski učenjaci su često spominjali primjer kada je došao čovjek Abidu, pobožnjaku, koji redovno je na seždi i na namazu, koji posti, jeli, možda i svaki dan i tako dalje, Abid pod pravim, u pravom smislu riječi, ali nije bio dovoljno učen. Pa mu kaže, može li tvoj gospodar ovaj kosmos, nebesa i zemlju sve staviti u jedno, jeli, jaje, kokošinu? Kaže on može. Pa kako može? I onda ovaj je li počeo zaista razmišljati. Pa zvijede, pa nebesa, pa tamo, pa ovamo. I kaže čovjek je došao u takvo stanje šubhe ili smutnje da jednostavno nije našao odgovor i ostavio i badet i ostavio sve. A isto pitanje kada je postavio alimu ili učenjaku može li može kako kale lehu kun fe je kun kaže mu budi ono biva A pravu kakvoću, jeli, čovjekov mozak, jeli, ima tu granicu i to alim zna. I zna, jeli, da Allah subhanahu wa ta'ala kada nečemu kaže budi, ono biva. Znači, s tom svojom, to njegovo znanje mu je dovoljno uh, eh, jako vjeru donijelo i imao. Znači, sačuvao se u toj smutni. inače, šeitan mnogo iskoristava, jeli, ovo polje da ljudima, vjernicima ubacuje te smutne. Čak se kaže, jeli, u jednom hadisu gdje poslanik, alihi salatu wasalam, kaže, dolazi će, I pitaće šetan mjernika ko je stvorio ovo? Allah. Ko je stvorio ovo? Allah. Ko je stvorio ono? Allah. Ko je stvorio Allaha? Dok ne dođe do tog pitanja. Znači ide redoslijedno. šta kaže poslanik Alihi Salatu Vosalam? Koje je rješenje na takvo pitanje? Kul amentu billahi. Reci ja vjerujem u Allaha. Znači izgovori šehadet. E, imanske šartove. Zašto? Zato što si došao do granice koju tvoj, tijel, koju tvoj mozak ne može da pređe. Kao što čovjekovo tijelo ima granicu i zna se, može podići neko stotinu, neko dvijesto kila, ali više ne može. Znači, kada bi sve svoje snage upotrijebio, ne može više da podini. Tako je čovjekov razum, ali nažalost malo je ljudi koji hoće da prihvati da njegov razum ima granicu da ima određena jeli, mjera koju ne može prijeći i ne može prevagnuti. Ako pokuša, desit će se isto što, do, što se desi i tijelu, jeli, ako podigne 250 kila, znači skršit će se ili neće moći nikako podići, tako i razum se krši, dolazi do psihičkih bolesti, ludila i tako dalje. Postoje određene granice. Sljedeći e, razlog ili uzrok E, zašto čovjek pada na tim ispitima e, na koje njegovo srce biva stavljano jeste nemar po pitanju spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga braćo i sestre, vikr, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala je lijek za dušu, ali također je lijek i za tijelo. Najveći zikr Najveći spomen Allahu subhanahu wa ta'ala jeste Kur'an i Kerim, njegova riječ, učenje Kur'ana. A znamo da poslanik alihi salatu wa salam je li spominje uh, Kur'an i Kerim kao lijek i za dušu i za tijelo. I mnoge su predaje koje ukazuju da je Kur'an zaista liječio i dušu i tijelo. I dan danas u našoj praksi mi imamo da Kur'an liječi i dušu i tijelo. I čovjek, ako zapostavi to, znači učinio je veliki Uh, uzrok ili veliki korak da njegovo srce na bilo kom iskušenju da se nađe da će pasti. Nedavno mi dođe jedan čovjek i kaže ja sam psihički puko. Završio na psihijatri. Pa kaže ima li je li određeni kuranski lijek. Još čovjek koji redovno klanja posti i tako dalje pridržava se je li uh, hajdemo reći uh, maksimalno islamo onoliko koliko se može danas neko ovdje li, pridržavati i tako dalje onako kako smo mi vidjeli, ali vidite da nešto je li tamo u pozadini nije bilo u redu. Pa onda počinju pitanja koliko si ti je li spominjao Allah subhanahu wa ta'ala. Da vidimo koliko si dnevno učio Kur'an i Kerim, koliko si im posjećivao prostora u svome životu. Pa onda vidiš da on mjesečno ha, par stranica proučita, ne proučita. Pa koliko si, jeli puta ostao poslije namaza da zaista proučiš onaj zikr koji je propisan? pitanje, selam na jednoj strani, drugi selam na pijaci, na ulici, u kući i tako dalje. Znači, a pogotovo da ne govorimo kada čovjek uči taj zikr, koliko je prisutan kada izgovara subhanallah. Da znaš što znači subhanallah kada ga izgovoriš. Kada kažeš alhamdulillah, Allahu ekber, la ilaha illa, subhanallah ila alija azim. Da znaš težinu tih riječi da one zaista ostavljaju uticaja na tebe. A ne da to bude jednostavno uzneš tespih, preletiš preko njega, ne znaš ni šta si kazao i onda posle nisi ni siguran, pa jesam li ja dobro rekao, jesam li 33 puta, nisam li 33 puta, taj zikr ne utiče na čovjeka. Takav zikr ne utiče na čovjeka. I onda kada se tvoje srce nađe u iskušenju, ispitu, začas, jeli, padamo na tom ispitu. I završit ćemo spomenuši još, jeli, nekoliko razloga, ukratko, koji su više praktični razlozi, Jedan od tih jeste da čovjek jede haram. Bilo da se radi o kamati, bilo da se radi o mitu, bilo da se radi o bilo kom jeli i metku koji je stečen na neislamski ili na nepropisan e, šerijatom način takav imetak je li čovjeka dovodi iskušenje da pada na ispitima. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme to dobro objašnjava u jednom hadisu koji je nama vjerovatno svima poznat, kada dolazi čovjek koji je raščupan, prašnjav, podiže ruke i kaže ja rab ja rab, doziva Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže poslanik alejhi salatu wasallam, on doziva Allaha, ali njegova hrana je haram. Njegova odjeća je haram. Ugojen znači narastoj je hraneći se haramom, pa kako da mu se odazove? Pazimo prvo opis, prašnjav i raščupan. Zašto? Zato što je je li takav opis, opis jednog jednog čovjeka u teškom stanju koji zaista zaslužuje da mu se pomogne. Kada nam dođe neko skotskan je li u kravati u i traži da mu damo sadake, ko će mu dati? Ali kada dođe čovjek jedno obučen u teškom stanju i zatraži, onda normalno da smo svi je li spremni da mu damo. E, isti takav čovjek koji jedan doziva Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, učinio je nešto zbog čega ta dova ne može biti primljena. Zbog čega će srce poslije jeli, biti, e, kada dođe u te ispite, opet pasti. A to je znači haram i metak kojim se hranio. Bilo da se radi o hrani, piću, haram odjeća na koji se način oblačio i tako dalje. To je također jedan od razloga. Sljedeći razlog jeste da čovjek ne vodi obzira o svom pogledu. Gdje gleda? Mi znamo da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu narađuje i vjernicima i vjernicama da obore poglede svoje i da je to čišće za njih. Danas u ovom stanju to je također više bitno nego jeli, u nekim drugim situacijama da čovjek obori svoj pogled. Inače, taj pogled, je li čovjek će reći, pa dobro, šta je jedan pogled, je li da pogleda, je ništa, gotovo, završava se, poslije će, je li možda se i pokaza, Allah subhanahu wa ta'ala. Ali to je ta šeitanova otrovna strelica. Nikada niste vidjeli nikog da je otišao i počinio zinalu kodma. Od prve izišao iz kuće i počinio zinalu. Ne, morao je biti put. Mi smo vidjeli kako iskušenja dolaze, kako kaže poslanik Alih Salatu Vasalam. Ko ona drca od ograde, svi jedno za drugim. I tačka po tačka dolazi. Tako je pogled šetanska pošta, kako kažu jeli, islamski učenjaci, na kojom pošalje tebi poziv i onda se ti odazoviješ na ono što je jeli, mnogo veće od toga. I čovjek, jeli, ako ne udi brigu o tome, onda dovodi svoje e, srce u iskušenja, odnosno e, u problem da padne na tom ispitu. A ako opet vodi na drugoj strani i bude šuvao svoj pogled, doće do takvog stepena, kao što kaže poslanik, alihi salatu wasalam, da onaj koji bude obarao pogled radi Allaha, osjetit će slast imana. I kada pogledi, po, obori svoj pogled, ne vidi onaj haram i zaobiđe ga, on će osjetiti slast da mu je drago što to nije vidio. A neće mu biti teško jeli, što, je ga, što je ga to prošlo i tako dalje. Znači, to je također jedan od uh, razloga i zadnji razlog koji ćemo spomenuti jeste uh, okretanje dunjaluku ili zabavljanje dunjalukom, a zapostavljanje, zapostavljanje ahireta. A to je problem sam za sebe kao što kaže poslanik alihi salatu wasalam, glavni razlog slabosti ummeta. I zbog čega će ummet dovesti sebe u, u, u iskušenje, jeli da bude napadnut sa svih strana, da bude našet sa svih strana ovaj razlog da voli dunjaluk, okrene se dunjaluk, a u isto vrijeme ali da prezire smrt i prezire ahiret i ono što ga čeka tamo. Ali o tom potom, da molim Allaha subhanahu wa ta'ala da da korist onome što smo rekli od nas, da nas učini e, boljim muslimanima, oprosti naše grijeve, da uđenete kulu kavli hada, wa astagfirullah li wa lakum, fa astagfiruhu, innahu huwa l-gafuru rahim.